50 languages. 61. 61. Les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux. Le premier mois est janvier. Le premier mois est janvier. Le deuxième mois est février. Le deuxième mois est février. Le troisième mois est mars. Le troisième mois est mars. Le quatrième mois est avril. Le quatrième mois est avril. Le cinquième mois est mai. Le cinquième mois est mai. Le sixième mois est juin. Le sixième mois est juin. Il y a six mois dans une demi-année. Il y a six mois dans une demi-année. Janvier, février, mars, janvier, février, mars, avril, mai, juin, avril, mai, juin. Le septième mois est juillet. Le septième mois est juillet. Le huitième mois est août. Le huitième mois est août. Le neuvième mois est septembre. Le neuvième mois est septembre. Le dixième mois octobre. Le dixième mois est octobre. Le onzième mois est novembre. Le onzième mois est novembre. Le douzième mois est décembre. Le douzième mois est décembre. Il y a douze mois dans une année. Il y a douze mois dans une année. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre et décembre. Octobre, novembre et décembre.